п'ятьох супутників, тоді повільно кивнув головою і показав на свою білу куртку. Ви хочете сказати, що це слід надягти після приземлення? Ну, замислено мовив шафер. Мені здається, так було б для вас краще. Він усміхнувся до Герда, а той добродушно усміхнувся у відповідь. Навіть Карачола розтяг уста подобі усмішки. Майже фізично відчувалася розрядка загальної напруги. Ну ось, мені настав час відробляти свою командирську платню. Але жовтороті літуни сидіть і дивіться на мене у німому захваті. Карпентер позирнув на годинника. Чверть на третю. Пора мінятись місцями. Обидва пілота розстебнули ремені безпеки і незграбно помінялися сидіннями. Карпентер почав вибагливо припасовувати на свій смак спинку крісла, потім зручніше прилаштовувати парашут на животі, тоді застебнув ремінь безпеки, надів на голову навушники з мікрофоном, увімкнув їх. Сержанте Джонсоне, Ви вже прокинулись? Карпентер ніколи не переймався статутними формальностями. Там, у своїй надзвичайно тісній і незручній штурманській кабінці, сержант Джонсон і не думав спати. Він не спав уже багато годин. Схилившись над зеленкуватим екраном радара, він відводив очі лише для того, щоб глянути то на карту, то на таблиці, то на подвійний компас, то на альтиметр чи показчик швидкості вітру. Тепер він увімкнув свій мікрофон. Я не сплю, сер. Якщо ви відхилите нас у бік від гори Вайшпіце, загрозливо сказав Карпентер, я переведу вас в авіатехніки. В авіатехніки. Другого класу, Джонсоне. Тільки не це, сер. Зачекайте дев'ять хвилин, сер. Нарешті ми дійшли у чомусь спільної думки. Чекаю. Карпентер вимкнув мікрофон, знову відсунув шибку бічного ілюмінатора і визирнув назовні. Хоча в нічному небі ледь прозирав місяць, видимість усе одно була близька до нуля. Темно-сірий, непроглядний сліпий світ, у якому видно лише снігову завію. Він втягнув голову назад, обтрусив сніг із вусів, засунув шибку і з жалем подивився на люльку і акуратно сховав її до кишені. Для Тремейна це ховання люльки було остаточною ознакою того, що командир готується до рішучих дій. Лейтенант невесело спитав буде важкувато, сер? Я маю на увазі знайти вайс-шпіццю в таку погоду. Важкувато? Вигляд у Карпентера був життєрадісний. Важкувато? Не розумію. Чому? Вона ж велика, як гора. Власне, вона і є гора. Як же ми можемо її пропустити, а, хлопче? Я саме тому і питаю, що це е, гора. Тремейн багатозначно помовчав. А плато на схилі Вайшпіце, куди ми повинні скинути першу тистів, адже воно лише 300 ярдів завшишки. А над ним гора а під ним урвище. Та ще й місцеві гірські вітри, які щохвилини змінюють напрямок. Трішечки південніше, ніж слід, і ми розбиваємось об гірський схил, а трішечки північніше, і вони стрибають просто у прірву, ризикуючи поскручувати собі в'язи. Триста ярдів. А чого б вам хотілося? Аеропорту Хітроу? Триста ярдів. Та там місця на весь світ вистачить.